1 Korintiërs hoofstuk 16 Wat die kollekte vir die gelowiges in Jerusalem betref, moet julle ook maak soos ek dit in die gemeentes van Galasië gereël het. Elke Sondag moet elkeen van julle na sy vermoë tuis iets op sy sit en dit opspaar, sodat die geldinsameling nie eers plaasvind as ek kom nie. Wanneer ek dan gekom het, sal ek die manne wat julle daarvoor goedkeur, met briewe stuur om julle liefdegawe na Jerusalem toe weg te bring. En as dit nodig is dat ek self ook gaan, kan hulle met my saamreis. Ek sal na julle toe kom nadat ek deur Macedonië gereis het, want ek gaan deur Macedonië. By julle sal ek moontlik oorbly of selfs die winter deurbring. Dan kan julle my voorthelp op my verdere reis, waarheen dit ook al mag wees. Ek wil julle nou nie net in die verbygaan besoek nie, maar ek hoop om 'n tydjie by julle deur te bring as die Here dit toelaat. Ek sal egter tot Pinkster in Efese bly, want hier staan 'n groot en belangrike deur vir my oop maar hier is ook baie teenstanders. Wanneer Timoteus kom, moet julle hom by julle laat tuis voel, want net soos ek doen hy ook die werk van die Here. Niemand moet op hom neersien nie. Julle moet hom help om sy reis in vrede voort te sit sodat hy na my toe kan kom. Ek verwag hom saam met die ander broers. Wat die broer Apollos betref, ek het hom herhaaldelik versoek om saam met die broers na julle toe te gaan, maar hy wou beslis nie nou nie. Hy sal gaan sodra die tyd vir hom geleë is. Wees waaksaam, staan vas in die geloof, wees manmoedig, wees sterk. Laat alles by julle in liefde geskied. Ek het nog 'n versoek aan julle broers. Julle weet van Stefanas en sy huisgesin wat die eerste bekeerlinge na Gaia was, dat hulle hulle tot diens van die gelowiges gestel het. Stel julle onder die leiding van sulke mense en van elkeen wat saam met hulle werk en arbei. Ek verbly my oor die aankoms van Stefanas, Fortunatus, Agaikus want hulle het vir my die gemis aan julle vergoed. Hulle het my gees verkoop en ook julle sin. Wees erkenklik teenoor sulke manne. Die gemeentes van die provinsie Asie stuur vir julle groete van Aquila en Priscilla en ook van die gemeente wat gereeld in hulle huis bymekaar kom. Baie groete in die Here. Al die broers stuur vir julle groete. Groet mekaar met die soen van Christelike broederskap. Nou skryf ek met my eie hand. Groete. Paulus: As iemand die Here nie liefhet nie, vervloek is hy. Maranatha, kom Here. Die genade van die Here Jesus sal by julle wees. My liefde is by julle almal in Christus Jesus.